teníamos diferentes caminos. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Son secretos de mi almohada pero que nadie sepa nada. Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero usarte por la barriguita, hacerte que sientas cositas, porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se derrama. Me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros El sentimiento que llevamos por dentro. Me siento incontento y yo sé. Me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. Es solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. Que solo verte tuyo, que tú eres para mí y yo soy para ti. sol en la ventana después de haberlo hecho toda la mano. buscando. Bebiendo se fue y no ha vuelto. Quisiera, quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella. Quisiera, quisiera, te compro otra botella, otra botella. Quisiera, te todo a mi manera, o como ella quiera. mira, sentida, me doy todo lo que quiera. Teníamos diferentes caminos son cosas del destino, no soy adivino, mi amor. que sangre y yo vino. Queremos compartirle, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos bien, puedo ver más allá. Enfrentar la realidad, me fue la que Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuimos la primera vista, que ahora te pasas no sé con quién, dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien pasas, no sé con quién, me si te trata bien. Y como no soy egoísta. marcando otro nivel. Llevo DJ.